Темата ми носи наслов два храма, значи за разлика од онаа тема на Брадјани третиот храм. Се зборуваме за два храма, односно за паралели кои што постојат меѓу небесниот храм, или Јан изборуваше за оние а, земски храмови, почнувајќи од скинијата или шаторот во пустината, па се до нели оној трет храм кој што некои имаат замисла и сакаат да го изградат во Иерусалим, А, значи, но јас ке ги поврзам небесниот храм со еден друг храм, затоа ќе почнем во прво послание до Коринќаните во шеста глава. Прво послание до Коринќаните шеста глава. Последните два стиха од шестата глава ќе се сетите веднаш за кој храм станува збор овде, значи прво послание до Коринќаните шеста глава 19 и 20. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кого го имате од Бога, па не си припајате само на себе си, зашто скапо сте купени, и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кој се Божи. Е, целото месече зборуваме за таа поверничка служба и а, она мисла која што за мене е може би една од нај битните е мислата дека и фактот дека ништо, односно се што имаме, ништо што, што имаме не е наше. Па дури овде овој стих вели дека и ние самите не се припаѓаме само на себе. Туку сме Божји и сме создадени, тоа е и првобитната улога, да бидеме храм, нашето тело да биде храм на Светиот Дух кој што вели овде кој е во вас, нормално во случај ако станува збор за онаа вистинска заедница со Господа. Светиот Дух кој што е се присутен може да биде во секој од нас. Че нашето тело е храм на Светиот Дух или би требало да биде храм на Светиот Дух. Дори два пати овде вели дека сме Божи и долу во 20 стих баше прави она поделба со која што ете се бави и докторот Хорст Милер, кој што имаме работа, нели, веќе подолго време. И која сме кај ова, да ви напоменам дека наскоро ќе го погледнеме четвртиот дел, кој што е исто така многу добар. Е сега, кои се паралели може да ги повлечеме? Меѓу храмот, нашето тело и небесниот храм. Прво, како што овде, уште во овој стих, гледаме, или навестува стихот, не е баш јасен, но да отвориме првим во Евреите 8 глава, 1 и 2 стих. Небесниот храм, за разлика од оној земски, кој што, нели, на почетокот Господ на Мојсија <clears throat> му, му го дал планот како да го изгради, За разлика од тој земски храм, небесниот храм не е граден од човечка рака. А, а каков е овој храм? Телото. Некои сакат да не убедат дека сме настанале од пред 2100 милиони години, тоа беше последното нешто што го видов на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 Господ ќе го создаде човекот според својот лик, со своји раце. Она што Дејан го има како идеја да биде прикажано значи, на нивната венчевка, се, се надам дека се уште ви таа идеја. Значи, како Господ го создава Адам со своји раце, како потоа од реброто и Ева. Еве, да прочитаме уште некој стик околу ова, стикој кој што се, навистина, фасцинантни, еве, например, 139 псалм, 13 и 14 стих. 139, 13 и 14. Зашто ти ги создаде моите бубрези, ме истка во мајчиното крило. Ти благодарам што сум создаден толку чудесно, што се твоите дела прекрасни. Мојата душа тоа добро го знае и се надавам дека да Нема нито еден од нас овде кој што ова добро не го знае. Дека Господ чудесно не создаде. На вистина чудесно. И ако погледнете најчест канал, може би единствениот покрај некојаш вести, ако погледнам, кој што се, се, се по-мизерни, пизерни, е, порано беше Animal Planet, меѓутоа ни го укинаа, па сега да ви кажам и со благодарен што укинаа, затоа што овој новиот е поубав за мене вие сад нејчер како се вика, да? Неверојатно е, значи, какви се емисии даваат, како тоа Господ создал чудесни животни, со какви способности. А камо ли ние, како круна на тоа создавање, ја скоро гледав некои а, пеликани во Канада, како ловат риба. Че вика, сама ко лови, тешко, тешко млади. Меѓутоа се собираат сите во група и полека пливаат кон копното и ги тераат рибите кон копното и тука ќе ги начекаат во плиткото и после парфал ги прават. Значи, и што тоа сега некој ќе ми каже дека ете еволутивен пат, не знам, им текнало некако, не знам што. Со кој памет значи, им текнало. Тоа е само еден пример, значи има X примери. Чудесно Господ се што создаде беше чудесно и беше добро на крајот како крона на создавањето со свој собствени раце, за разлика од се друго што создаваше го создаде овој храм, нашето тело, нас. Од земски ни вдахна е, животен здив. Да не читаме Исаја 64 глава, таму со грнчарот и глината, исто еден е, сликовит начин како тоа Господ не создаде, а да прочитаме еден стих кој што е интересен во Исаја 57 глава 15 стих. Исаја 57 15. Исаја 57.15. Зашто вака зборува вишниот и возвишениот, кој вечно живе и името му е светиот. Престолувам во високо и свето место. Значи, не само што Бог го создаде тој храм горе и го создаде овој храм, туку Господ и престолува, и сака да престолува, да пребива, да живее, како што живее таму горе, да живее и во овој храм. Чевел значи, да вели, престолувам во високо и свето место, но јас сум и со угнетуваните и со понижуваните, за да го оживеам духот на смирените, на понизните, за да го оживеам срцето на скрушените. Господ го создал тој храм со своји раци, Господ го не создал нас со своји раци, Господ сака, како што таму пребива, како што таму живее, да живее и во нас. Тоа е неговата крајна цел. Втора па, паралела која што може да ја повлечеме дека таму во небесниот храм, небесното светилиште, што се наоѓа во светињата на светиње? Еден единствен предмет е таму, мислам за разлика, ако ја прашав во првиот дел, па сега ќе нагајавте од трите дела, мислам, предмети. Таму е ковчегот на заветот, не? Или или ковчегот во кој што се сместени оние две плочи со десете заповеди. Откровение 11.19. Ајде само овој стих, иеко има од Стариот Завет каде што а, јасни стихови каде што нели ни укажуваат на тоа како Господ а, му заповеда на Мојсија кај да ги стави тие земски а, плочи од Заветот, на кој што биле напишени 10 заповеди, во ковчегот на Заветот. Изречето му кажува, мој си е од закон башка, но овој закон во ковчегот, така и во небесното светилиште, каде што се оригиналните плочи, и тоа го имал во видение, можел да го види Јован во 11 глава од Откровение, 19 стих, И се отвори Божиот храм во небото и се покажа ковчегот на неговиот завет во неговиот храм и настана молни, грмежи и гласови. Јован имал прилика да го види тоа, значи. Се отворил Божиот храм и го видел ковчегот на заветот. И сега, што мислите, дали Еве ќе почнеме од природните закони, кои што се исто така Божии, Ги има некаде запишено во нашето тело, во овој храм. Да, а, клучен клучна цел, крајна цел Божија е да го запише Божиот закон во нашиот тум. Меѓутоа, што е со природните закони? Еве ќе читам од книгата Воспитување, тоа не беше книга која што предходно ја проучувавме во петоците, од 170 четвртата страна, значи од овој наш превод, Основиот принцип на целото воспитување на ово подрачје, подрачјето на физиологијата, значи станува збор за тоа подрачје, е дека младината треба да научи дека природните закони се Божи закони. Исто толку вистински божествени како и прописите од декалогот. Законите што управуваат со нашиот организам, Бог ги впишал. Впишани се сите тие закони од Бога во секој нерв, мускул и влакно во телото. И пак некој ќе каже, ние сме настанали од таму некоја, како што вика, како што вика еден а, баптистички проповедник од биохемиска каша некоја. И настанало нешто вакво. Бог го создал. Бог запишал, ги запишал тие природни закони. Ако го пратиме добро а, Хорст Миле, баш зборува за тие закони. Секавате што кажа? Дека он како германец, значи он е толку сомнежлив по природа, не само како германец, туку по природа самиот, да само закон може да го убеди. Не статистики или не знам што. Само закон. Зато што законот е исти и за мене и за сите вас. Секој наш организам, мој, ваш, функционира по тие закони кои што Господ ги запишал. И вели овде се запише на секој влакно, на секој нерв, на секој мускул. И дури додава нешто што може би некојаш и не сакаме да го слушаме многу-многу. Оти нели некој ќе рече, па добро, здравствената реформа е за да бидеме здрави. Не само заради тоа. Вели, секое немарно или намерно кршење на овие закони, тие природни закони, е грев против нашиот Создател. Чоа покажува на повисока димензија и на, на таа порака која што исто така битна. И како што кажа, во Еремија 31 глава, кажува пророк Еремија дека покрај ова, значи ние по природа, нашите тела функционира според тие Божи закони, меѓутоа заради гревот сме го изгубиле оној Божи лик во смисла на тоа што сме го прекршили законот и законот морал подосна да биде прикажан на тие камени плочи, но крајна цел Божија е да го запише во нашиот тум. И тоа го читаме во Еремија, познати стикови од 31 глава, 31 стик до 33. Еве доаѓаат денови, говори Господ, која ќе склучам нов завет со Израелевиот дом, и со јутиниот дом. Не завет како што склучив со нивните татковци во денот кога ги зедов за рака за да ги изведам од египетската земја. Завет што тие го раскинаа, иеко јас сум нивни господар, говори Господ. Туку ова е заветот што ќе го склучам со Израелевиот дом по оние денови, говори Господ. Мојот закон ќе го ставам во нивната душа, ќе го напишам во нивното срце. Еве пак таа, значи, уште една паралела, што кажам. Законот е запишан таму горе во небесниот храм Природните закони ги има запишено на секаде во нашиот организам, во ДНК-та. Само што ете, може би треба време, па научниците кои што многу сакаат да избегаат место се некако Господ со сите некои нови откритија ги води назад кон себе, ама тие како да сакаат да избегаат. И крајна цел, како што кажав, е запишувањето на Божиот закон во нашиот тум. Ете таа паралела. Во нашиот храм. Ако треба да биде нашето тело храм на живиот Бог, на светиот дух, тоа што тука мора да биде законот Божи. Никако поинако. Затоа што законот Божи е основата на Божето владење. Одеме понатаму. Уште една паралела. Сатаната сака да загосподари со тронот и во небесното светилиште, ама и со тронот во ова наше светилиште, во нашиот храм. Тоа му е крајна цел. Да не читаме, да не се подсетуваме, ствари, ајде, ќе прочитаме во Исаија, тој е еден стих само ќе прочитаме, Исаија 14 глава, познатата да 14 глава од Исаија, каде што нели, се зборува за Луцифер, 13 и 14 стих. Што му беше целта? Што сакаше? Зошто ја дигна онаа побуна? Зборуваше во своето срце, ке си искачам на небесата, над Божите звезди ке си издигнам престол за се. На Собирната гора ке престолувам, на крајен север, ке се искачам на облачните висини, ке бидам еднаков со Севишниот. Таа цел ја има и со нас, Тој сака да загосподари со овој храм, со нашиот ум, а знаеме дека битката е околу умот. Кој го има умот? Тој не има нас. Значи. Бил исфрлен од небото. Како ние стоиме со тоа и исфрлање од нашиот храм негово. Затоа што тој секојдневно тоа го прави на разни начини. <clears throat> ако сакате да знаете, може би најубава слика за тоа што, што значи да гјаволот за господари целосно, значи со а, тронот во вашиот храм, односно со вашиот тум, тоа во Марко 5 глава може да прочитаме за оние двајцата бесни гадаринци, кои што живееле среди горбиштата, се мавале со камења, крвареле, пена од устата, бесни, никој не смел да помине таму. Кон тоа оди нашиот свет. Беснило се повеќе и повеќе ги фаќа, еве, гледаме во нашата земја што се случува. Мегутоа, правесот е тој, значи, која ќе напушти скрос целосно светиот дух, која ќе загосподари целосно гаволот, што може да очекувате? Уништување, целосна деградација. Да нема ништо, ама ништо, значи, буквално од она што значи Божи лик во нас. Тоа е неговата цел. Еве, значи, уште една паралела. Следната паралела е запис на гревот. Дали во небесното светилиште стои запишано, има, има запис од секоје наше гревче, грев и така натаму. Од секоја наша зла мисла, а па нешто може би читаше Ивана, или тука е тој, тоа во тој пасос, но да прочитаме малку во, најнапред во проповедник 12.14. Ој е застрашувачки, но е чиста вистина. Значи, книга на проповедник 12.14. Ова е над сите инструменти и начини за прислушкување или надгледување големиот брат и така натаму. Зато што Господ ги слуша сите наши зборови, Господ гледа се што правиме, но и Господ ги знае и сите наши мисли, ако сакате. Тоа е она што никоја обавештајна служба не го може. А гледате во светот што се случува ако ви извадат некој муабет прислушкуван. Па сега тоа може да биде лепен или не знам каков, ама Господ ќе ви го извади комплетно онака како што е. Но не со цел да ве осуди. Господ не сака да не осуди, Господ сака да не спаси. Што вели во проповедник 12.14, последниот стих, вели откако ќе каже Соломон, кој е завршниот збор, бој се од Бога и исполнува неговите заповеди. Зашто тоа е се за човекот. И вели, зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ги изведе на суд. Колку книги има таму горе, нели така, така ни е опишено а, за да разбере народот од, од секоја доба, да кажам, книги, не знам дали се тоа книги, тоа Господ само знае. А, кога ние денеска имаме, Господ не дал разум да направиме компјутери, да работиме со компјутери, хард дискови, да натаму, беше не знам што, што има тој, нешто над секој, секој наш ум. Но како и да е, се е запишено. Гревовите вели за кои не сте се покаяли и кои не сме ги напуштили нема да бидат простени и избришани од книгата, туку на денот на Божиот суд ќе бидат сведоци против грешникот. Без оглед на тоа дали човекот своите лоши дела ќе ги направи среде белден или кога и да е. Божите ангели го виделе секој створен грев и го запишале во непогрешните книги. Гредот може да се негира, да се скрие пред таткото, пред мајката, пред овој, пред оно. Ова е застрашувачки, наистина. Значи, нема нешто што можеме да го сокриеме, да Господ не го знае. Постои запис за се. темнината и најтемната ноќ, таинственоста на најтемната Вештите измами не можат да сокријат нито една единствена мисла пред знаењето на вечниот. Бог има точен извеште за секоја неправда и за секоја нечестно дело. Како што има точен извеште и во она спомен книга, нели имаш и таква книга за секое добро дело, за секое наше наше залагање за за душите. Каква свечена помисла вели овде Елен Вајд, Ден по ден се губат во вечноста и небесните книги се полнат со извештаја. А баш живееме во времето на Јом Кипр, кога се одвива судот. Постои запис за се. Еднаш изговорените зборови, еднаш сторените дела, не можеме никогаш повеќе да ги вратиме, затоа што постои запис. Ангелите го забележале и доброто и злото. Најсилниот освојувач на земјата не може да го поништи извештајот на само еден единствен ден, како што знаат да бришат цели истории, па да си ја прекажуваат историјата, нели? Како што велат победниците пишуваат историјата секојаш. Не, таму ништо не може да се избриши. Човек не може да, да, да допре до таму. То може само Господ да го избриши, избрише, ама ако се покаеме. Ако сме покаени од гревот, како што вели таму во книгата ке стои простено, тоа се врши само со Христовата крв, нели? Тоа што е една паралела, ама за таа ќе зборуваме следната сабота. И вели, на судот точно ќе се испита како сме, еве го, тој дел, значи, ги употребиле дарбите што сме ги добиле. Како го користиме времето, парите, се. И любовта нормално како водечка во, во сето тоа мотивација, да не читам. Таму се наоѓа извешта вели за неисполнетите должности кон нашите ближни за зенамарување нашите обврски кон Спасителот. Дури таму ќе се види колку пати луѓето му го а, посветиле на сатаната своето време. Своите мисли, своите сили што му припаѓаат на Христа. Колку ние често се деградираме со тоа што гледаме, што читаме, ако нели тоа е од некоја друга сфера, ако е нешто што не уназадува и не упропастува во духовна смисла. И сега паралелата, значи тоа е се запишено горе во небесниот храм. Дури и кога се каеме, да, Господ веднаш ни простува, значи колку пати сум го кажал тоа, Господ знае да чека некојаш нели, на и на молитвата, меѓутоа молитва која што инстант веднаш ја, ја услишува е молитвата која барате да ви прости за гревот, веднаш ви прости. Веднаш, тоа е нашиот спасител. Но и покрај тоа што ни е простен гревот, останува таму запишен, се до Јом Кипр, нели? до чистењето на храмот. Е сега, дали постои во нашето тело, дали постои во овој наш храм запис за гревот? Па секако дека постои. Видите, еве, која зборовме за природните закони, и нели кршење на тие природни закони. Една обична настинка, јас ќе ви кажам, значи, ја имам толку длабок запис во својот организам од 2007 и тој грип што ме закачи, да е влечам последици век 11 година. Секоја настинка, се, било што што ќе ја фати, остану, останува запис во вашето тело. Значи, не секојаш видлив, нормално тоа имате внатрешни органи и се така натаму. Ако се исечете, еве јас имам тука една една лузна или еве лузна земјата. Уште како мал ќе се сетам <laughs> и добро се сеќавам на тоа, знаете која кој ќе направите, мислам кој ќе ви се случи нешто невообичаено, нормално да се сеќавате. Не знам колкав сум бил, ама сум ги облекол влеч, влечките на, од мајка ми или татко ми, не знам, и од балконот, или имаме скали вака надолу, И тоа баја ги скали и јас сум се сопнал баш на скалите и по скалите и долу удирам со главата во а, конзерва, значи, а, во која што имаше насадено некој цвеќе тогаш. И фала на Бога, добро сум поминал. <laughs> тоа ми е, таа лузна ми е тука, тука некаде од тоа. тоа. нашите тела содржат еден куп лузни. Од секакви болести, од секакви Еве, пак ќе се навратам на Хорс Милер. Секоја погрешна мисла, погрешен импулс кој што се праќа од нали, кортесот до, преку нервите, до, до мускулите, до нашето тело, се тоа остава лузно. Да не зборуваме за, за со, со, психата. Или еве, тоа се некои наши телесни навики кои што ги имаме, навики, грешни навики во истраната и така натаму во нашиот живот, кои што сите оставаат запис и лузни во нашиот организам. Но што е со моралните навики? Погрешни морални навики. Уште ова и ќе завршиме, па ќе продолжиме следната сабота. Марко 7 глава. Познати стихови, Марко 7 глава од 21 до 23. Зошто од внатрешноста, од човечкото срце излегуваат лоши мисли, разни видови блуд, убиства, кражби, лакомства, лукавство, пакости, разузданост, околукаво, богохулство, гордост, безумство. Сите тие зла излегуваат од внатре и го прават нечист човекот. Како што од лошите телесни навики, физички, било какви навики на искрена, остануваат лузни запис на тој греф во нашиот организам, така и во нашиот ум, од, од ваквите лоши морални навики. Не знам која паралела поред доаѓа е тоа дека како што небесниот храм се чисти и ние живееме во тоа време на чистење на небесниот храм, така треба да се очисти и овој храм. Значи, не е се црно, да, натрупани се туку еден куп гревови, лузни од тие гревови и грешки и така натаму, но можно е чистење. Господ, како што ќе го очисти небесниот храм, може да го очисти и нашиот храм, за да биде подобно место за Светиот Дух. За тоа ќе продолжиме следната сабота, немаме време. Дека Господ не благослови во оваа сабота и натаму во нашите животи, па продолжуваме следната сабота.